Mwange. umuyange ni ikiganiro cha radiyo isanganiro kituyagira ku burimyi n'ubworozi mu burundi ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya mutega abiri isanganiro muramenyereye umwanya nk'uyu ni umwanya w'ikiganiro umuyange mukurikirana imisi yose nk'aya mango iki kiganiro kikagaruka ku bijyanye n'uburimyi n'ubworozi umuyange rero uno munsi muti tuza kuyaga kuki uno musi tuza kugaruka ku kuntu umwimbu w'agatasi n'impeshi woba waragenze uno mwaka w'uburimyi mu ntara ya cibitoke mugenzanje bahati jackson yaraganiriye na bamwe bamwe bamwe mu barimyi bo muri iyo ntara ababaza uko uwo mwimbu wagenze muti rero umwimbu w'agatasi n'impeshi woba wagenze gute muri iyo ntara ya Cibitoki nizihe ngorane zoba zaratumye umwimbu uba muke haba mu gatasi canke ku mpeshi aho muri iyo ntara umuyango no munsi tukaza kugaruka kuri bimwe muri ivyo bibazo kugira turabire hamwe turi kumwe n'abarimyi uko umwaka w'indimo woba waragenze umuyango no munsi mukaba muri kumwe nanje Medar niyo nkuru reka hasubire kubaho ikaze hewe washitse aha ni ku isanganiro aritemo barakamfitiye ni umurimyi w'umuceri aho mu ntara ya Cibitoke bobo ngo ku mwaka umuceri bawurima rimwe gusa kandi ngo umwimbu woba warabaye mwiza naho utugorane twotwo two tutabuze akaba yavuganye na Jackson Bahati igiteba nkunda kurima igiteba cy'umuceri iyo ndawurimye kuvangira ngo haraheze nk'imyaka nk'ibiri ntangwe kumenya ngahanye gusa bituma nkunda gushorera ngahanye kubera hari ikintu nahashimye gusumba kumbure ari iwacu i buganda abatazi kuvuga yuko ari ngaha aha ni he aha ni mu rugombo eh, aha ni mu rugombo ndahati cyane kuko ni mu ntara iwacu ibyo bintu bijyanye n'ifumbire n'imiti kenshi hari tubibura udafise amikoro ngo ugende kugura we uje kugura ni ukuri biratugora cyane ugasanga ukumva uruciye uronka n'umwimbo muke bivanye no kwabuze bikenewe turi kuri uyu ry'umwimbu mbega muri mwebwe murima umuceri wumva hari agatasi ka mbere n'agatasi ka kabiri mbega mubona muri ubwo butasi bubiri hari icyo eh. none mwebwe umuryango mubesheje gute kuburimyi muri je mu bisango nico kintunze cane kijanye n'uburimyi je nico niho kazi kiwanje ko sinize nta mashuri mfise bani ntunzwe no kurima utwo ntunze twose abana bariga barafungura muhira ibyo nibyo nasaba ibigori n'ibiharage ngo byaratewe n'indwara ari naco cyatumye umwimbu uba muke kuri ibyo bitegwa ugereranije n'ikindi gihe canke iyindi misi barima ibyo bigori n'ibiharage tega amatwi bano bakenyezi oya ntabwo twimbuye twarahombye ibigori byaragwaye ibiharage byaragwaye n'imyumbati nyene nimwe indwara mbega none mwebwe mwosaba iki ababijejwe kugira eh, muronka akoyobo dushaka umuti wo gupomba ibigori n'ibiharage inzara nyine yaremeje abanyagihugu ego uvuga ati ati mukwiye yuko abajejwe uburimyi bobagarukira ko oya ntibadufashe turi mu kwihwerera abana bariko barapfa n'inzara ibyo twarimye byose byagiye nka ya hene oya ntibatugirire neza badufashe batuzanire umuti wo gupomba aha ngaha ugasanga ibintu birabapfanye niba mwebwe icyo mwusaba abajejwe ururimi n'ubworozi mu ntara mubasaba iki tubasaba ko badufasha bakaturungikira umuti wo gupomba ibyo byangwa tuba twitereye utwo dukoko mwumva ntitwateye ibigori n'ibiharage gusa ngo ni tomate ntizasigaye inyuma nk'uko uno murimyi abyiganira bahati jackson mu burimyi turima urumva ubukoko bwarateye mu itomate hanyuma imiti dupomba turabona yuko eh, bidakira kandi zirahoroka cyane hanyuma eh, n'imiti yarazimbye amara dushoye mu isoko isoko ntabwo ari nziza niyo ngorane twebwe abarimyi dufise bamwe bavuze yuko ati izuba ryarateye abantu imvura iragwa nyinshi ironona imirima mbega ibyo byose biratuma umuntu yopomba kw'iyo ngorane kugira ngo itomate zimere neza mbega bumaze kubona iyo ngwara mu mirima ntacyo mukora kugira murondera abafundi b'indimo kugira mubahanuze ibyo muba mwabona ubusanzwe abafundi b'indimo ntabwo batuba hafi eh, tugenda tukabaza abadandaza tugurira ko imiti hama ibyo badusobanura ntabwo biba bihagije kubera bataba bageze ku mirima ngo babone ingorane umurima ufise muvuga rero ubu ko mu murima muhomba eh, turimo duhomba cyane kubera ikirere kitameze neza n'iyo mfunya itera cyane mu itomate akamumwotera eh, ababijejwe Nuko uko botuba hafi abafundi b'indimo bakegera ku mirima bakaturaba ingorane umurima ufise hanyuma bakagira icyo badufashije mu buryo bwo guhinduranya imiti nubwo rero utwo dukoko twateye ibitegwa bitandukanye bagira ubwira Elias we wamenyesha ko ikibagoye nyabuna ari agafumbire kuko kabonetse gatevye n'ijuru ntijyababera ryiza ariko imeshi n'agatasi ngo ntibidoga cyane cyewe ibintu nkurikirana kurima cyane nkunze kurima ndarima ibigori ibiharage imyumbati nkayirima ngo mugabo ikintu mbona ki uruzuba rwaciye rwaka duca turabura umwimbo ibigori twarabibutse n'ibiharage ntabyo twaronse kubera byaciye byuma haravugwa eh, indwara zateye mu biterwa izo ndwara zimeze gutera nkamwe gw'umurima ni ukuvuga indwara rero zatubangamiye cyane ikintu bita impfunya indwara bita impfunya turakoresha imiti mugabo tubona bidakunda turapomba bikanka dufatanye mu nda ku bintu byerekeye iby'uburimyi turebe ko twagwanya inzara baravuga yuko hari imifurege y'amazi mbega amazi murayaronka bitagoranye amazi uyu mwaka uyu mwaka hari akantu kari kwisununuye mugabo turabona ko ibintu by'amazi byasubiye kuba ndanse nk'ubu nta mazi turi ko turaronka imirima iri kiruma kubera amazi ni makeya byasaba rero turebe uburyo burema budufasha turonka amazi akwiye Nzojobiri biri sayidiya wo muri komine rugombo arashima ukuntu agatasi kagenze naho mu mpeshyi ataco baronse biturutse ku ruzuba rwinshi ariko kuri bike baronse uwo murimyi asaba abagize icyo baronka muri ayo marima yose kubungabunga umwimbu bafise mukuri turashima agatasi ka mbere agatasi ka mbere turagashima n'ubu niko tubigenderako hama umurimyi icyo azakora iyo abonye mu gatazi ka mbere yaronse aca yiruka ubwo nyine ntarinda kubaza ntarinda agaca ashyira isuka hasi mu gatazi ka kabiri rero twaronse ingorane nini uruvura rwabaye rwinshi inzuzi ziruzura bamwe turimira hambavu y'inzuzi zaratwaye ibitegwa byacu byinshi byaragiye rero nibwo buhombe n'ubu natwe turi mu ishyirahamwe duca duhura nabwo kandi buca butugarukako kandi wa wundi twahaye ifumbire ukaba waratwawe n'amazi ukaba waratwaye n'intuzi tuca tutangura kumwirukako turihe turihe tugaca tutangura kujya aho rero turasubira kandi kumuhomba yuko acabona yuko tumufashe nabi hmm? natwe kugira ngo tumwihanganire tuca tubona yuko ari amayeri agatasi ka kabiri karaduhombeje neza neza si byo kurinda kubaza ubagiye uwo ari we wese namwe mubibona imvura ariko yagwa ku isi namwe muri ku isi ni aho yagwa hose mwarabibonye yuko yaduhombeje ego e, ariko benshi iyo bimbuye usanga umwimbu wabo bawohereza mu ibarabara mu masoko mu bahanurike uwo ari we wese yabitse umwimbu wiwe ubu bumufitiye akamaro narijya twumvishe yuko batubwira ati muragabe ati ba meteo bavuze ati muragabe ikizuba kizoshika mu kizoshikamo ku kabiri ubu turafise ubwoba bunini cyane ubwoba burengeye yuko umwimbi wacu tubona yuko tuwubitse ahubwo nuko hariho inzara usanga umuntu akuramo kamwe akazowuheza atazi yuko yawuhejeje ari kamwe kamwe kamwe kamwe ugasanga gihe bimubereye ni ukuvuga abantu basesagura umwimbu mu by'ukuri ni bya bindi twavuze yuko usanga batugora ashika usesagura yashika mu kurima akaca atangura kuza gusega amadeni kuva mu ntango arima yuko ngo ujo sindi umukiriya wanyu sindi umukiriya wanyu uyo tubibonye uko tuguma tumuhanura hariho n'abandi tutatushira haruhande ariko tukaca tumubwira hakaza haza tuvuga ati ntitushobora kuguha umurima ntabwo tuwusangiye turiko tugaruka ku mwimbu woba warabonetse mwirima ry'impeshi n'agatasi mu ntara ya Cibitoke mwumvise yuko hagiye haribonekeza utugorane dutandukanye bivanye n'uruzuba rwabaye rwinshi udukoko twateye ibirimwa mbere mwumvise kandi ko n'agafumbire hari aho. hamwe hamwe katagiye gashika neza ku mwimbu waba warabonetse nzogiyo biri Saidiya asaba abo baba barasaruye kutagurisha umwimbu wabo hanze y'igihugu na rijya iyo ntara ya Cibitoke isanzwe ihana urubibe n'u Rwanda hamwe na Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo mu by'ukuri na rijya leta itemera yuko hari umwimbu wosoka hanze leta ntibyemera nohera hirasizi yoca hehe yoca ariko nawe natenye nyazogurisha abona yuko uwundi amaze gutera uwundi n'inzu nimba warara muri ibyatsi utenyenye n'amabati urayagura naho ujya kugurana amabati babona yuko ufise agakiri hajya ntibakwiba yuko bazi yuko n'imifuka ibiri kigura amabati y'inzu yose nayabirirwa ku marigara uwo murimyi abasaba nyabuna gukurikira abandi mu kwitwararika uburimyi ufise umutahe muke utawufise uza kwitura amashyirahamwe bapfa kujya kuraba umurima wawe uko wawurimye koko ni gwawe atari vya bindi byo gukata amakorosi nje kubahenda nerekana umurima atari gwanje tukabaza n'abandi begereye haje ujya murima koko ni gwiwe ari gwiwe tuca tuwukurikirane igisho buri gihe buri gihe kuraba koko ni gwiwe naho ibyo twabikuye yuko hari abandi bahora baza kuduhenda ejo eh, ndafise umurima akaza yambaye inyambara abami yavuye mu murima n'amabutine ngo yego ngo mvuye mu murima ngo nashaka mumfashe ku gafumbire uku nuku wamwemerera nimba yasega ibiro mirongo ibiri akaca atangura ngo nshaka imifuka ibiri tubasabye yuko amasoye nyabenda beatrice ni umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cibitoke ngo nubwo habaye ingorane zitari nke ngo umwimbu wagenze neza cyane bw'icyo bakoze barahimirije abarimye kubika umwimbu wabo mu mahangari kugira ejo canke hirya ejo uzogire icyo ubafasha kurikira beatrice nyabenda arongoye uburimyi n'ubworozi mu cibitoke turabye mu ntara ya cibitoke umwimbu wagenze neza kuko ikirere cyagenze neza eh, twararashoboye kuronka umwimbu mwinshi cyane w'ibigori ibiharage nibyo bitagenze neza ariko ku bijyanye n'ibigori byagenze neza imyumbati ibintu byose bikunda imvura byararonse byarashoboye kugira umwimbu gushika isaha rero umwimbu wagenze neza ntamamwe umaze kugenda neza twashoboye guhimiriza abenegihugu kugira bashobore kubika umwimbu wabo twaragirishije amanama menshi hama turashobora kuronka n'abadufata mu mugongo bashobora kuduha imiti yo kugira dushoboye kubika amahangare abenegihugu barazanye umwimbi wabo barabika amahangare hama eh, penisaderi y'imbo irashobora kuduha imiti n'ibindi bikoresho amagunira ibikoresho byose bakoresha mu mahangare hama gushika iyi saha rero benshi barabitse umwimbi wabo n'abawufise muhira twe turabahimiriza yuko bashobora gushyiramo imiti kugira ntibibungwe kubera ino harashushe cyane bintu bimaze iminsi umwimbi umaze iminsi utarimo umuti ucubungwa nk'ubu muri sezo a twarabonye ko habaye ibigori byinshi eh, bamwe barashoboye kubibika ubu muri iki sezo be n'ubu cyane abazaba bakibifise bazobikoresha nicyo gituma gushika iyi saha naho ugiye mu isoko usanga umwimbu w'ibigori uraboneka ko hakiriho ibigori kuko igiciro ntikiraduga cyane nk'abanya cy'ibitoke twe no muci turarima nk'ubu n'aho imvura yagiye ubu twe baratanguye kurima gushika umwimbu wamaho ni ukuvuga ntushobora kuvuga muci ibitoke ko ushobora kuza mu kw'icumi cyangwa mu kw'icumi na rimwe cyangwa mu kw'irindwi mu kw'umunani ngo ubure ikigori gitoto icyo cyerekana yuko abanyeshuri ibitoke bafise ahantu bakura amazi ayo mazi nayo ava muri eh, muri irya purize nyamagana niho baca barima rero amasezo yose nka sezo yose ubu bariko bararima abandi barateye ibindi birakuze muri icyo gihe rero kubera ayo mazi ava mu mifurege nibaza ko ubu hageze kurima twebwe iwacu mva twe imvura n'aho itagwa twamana amazi uyu muyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi asaba abanyagihugu kwijukira amashyirahamwe ngo kugira nk'uko n'abandi babivuze ngo iyo habonetse nk'agafashanyo nabone baharonkere akoyokwe abantu badashaka kuja mu mashyirahamwe ntibakunda kuronka n'impanuro zikwiye kenshi tubahanura kuja mu mashyirahamwe kugira biteze imbere kandi baharonkere n'inyigisho uko amashyirahamwe arigisha nk'umuntu akora ari nyakamwe kenshi n'aho haje n'imfashanyo ntimushikira